Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And today's topic is Wamika Sutta part number two. The lecture will last one and a half hours. And we would like to invite Bante Bawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề bài pháp thoại hôm nay là bài kinh gò mối phần số 2 Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con xin cũng xin kính thỉnh Bành Tê Pháp Thắng từ Bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con và xin tất cả chư vị tín Pháp được an vui. Sa du sa du sa du. Before giving him up, we will pay respect to Buddha by reciting the Modasa three times. Ừ. Và trước thử vã tòa chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng ngày tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Okay. Và chúng ta đọc về bài kinh Vamika Sutta, bài kinh gò mối. So at one time? When the Buddha was staying in Savatthi, Anatabhindika's compound, Venerable Kasaba stayed in the undergrowth and forest. So have this saying, about the Marakasubha, we have explained. So, Andawana, Andaku, Andaforms. Today we will explain about that. Yes. Và như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại thành Savatthi, tại Jedavana vườn của ông Anathapindika, thì lúc bây giờ là tôn giả Kumara Kassapa trú tại ăn đã và nạ rồi một vị thiên đã à, và, và khi đó thì tuần trước là ngài Sedon đã dạy chúng ta về cái tiền uh, tiền thân sự tích về ngài tôn giả Kumara Kassapa và hôm nay thì ngài Sedon sẽ dạy cho chúng ta về cái khu vườn hay là khu rừng Andavana. Andavana is the, and, Anda is a blind, Vana is a grove or forest. an đã là mồ và vana là khu vườn hay là khu rừng nghĩa là cái khu rừng hay là khu rừng người mù so in between Boga, Orama Boga and Kasba Boga, Riviera Boga. nghĩa là trong cái thời kỳ mà ở giữa cái thời kỳ mà Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama thì đang ở giữa thời kỳ đó. So the Buddha, the Buddha's a relic. Uh, the relics of a Buddha who has a short life. Uh, not just one. So as a their determination it was correct. Because uh, they have short life, uh, so there are some people who didn't see Buddha. So there are many people who didn't see Buddha. So if they have chance uh, to Buddha relics, so they will be born in a better destination. So because of this, in the pre-Nirvana time, so my relics, my relics are spread. They do their determination. But the relics of Buddhas who has a long life, just one, one block, uh, like a golden block. trong thời kỳ của Đức Thế Tôn, của những Đức Thế Tôn của hay là của những Đức Phật mà có tuổi thọ ngắn thì khi mà các ngài trước khi mà nhập uh, uh, niết bàn, đại bát niết bàn thì các ngài sẽ nguyện, các ngài sẽ nguyện rằng xá lợi của của mình sẽ được lan tỏa khắp nơi, ra nhiều nơi, nhiều nơi khác nhau để sao để cho những chúng sanh những chúng sanh sau này không có dịp được Đức Phật thì có, cũng có dịp được đảnh lễ và tôn thờ cung kính xá lợi Phật và bởi cái sự tôn thờ sự cung kính đảnh lễ sát lại Phật mà sau khi thân, thân ngoại mạng chung họ có thể tái sinh lên làm người làm chư thiên và trong thời kỳ của những đức thế tôn à, những những thế tôn mà có tuổi thọ lớn thì khi sau khi các ngài đã nhập đại bát niết bàn thì uh, xá lợi của các ngài là một khối một khối giống như là khối vàng ròng chứ không có chia nhỏ ra không có phân tán ra không có chia ra nhiều nơi mà là một khối một khối như như là khối vàng ròng So after Kaspar Buddha passed away, left the relics. So they gather relics trying to make a Chediya. So they discuss uh, one yojana Chediya, two, uh, seven yojana Chediya. Oh, it is too big. So in the future, will not be easy to take care of that. So six yojana, some say pancha five yojana, some say three yojana, two yojana. Finally, they agree to do one yojana. So, uh, so they will do one yojana chediya for the relics. Uh, so many gold, uh, jewels. Uh, yeah, say not using water, using wine for Simon. So, so some some uh, cancer respon uh, ah, cancer responsibility or cancer science responsibility. Some, ministers uh, responsibility. Uh, ah, some uh, rich man's the leader people the responsibility. So three person, three group uh, take a responsibility to build the Buddha. So they, they did, but uh, for, uh, for the king, ministers, uh, crown king, uh, they can do their job well. But for the rich man, uh, still needed. So uh, one Upasika. Upasika is a Dipikadra, also Nagami Bhajan, Noble Bhajan. So trying to collect requisite uh, for the Buddha uh, by going here and there. So you are to Kasapa Buddha's Chitiya. So if you want to donate, you can donate, something like that. So uh, he wins. Uh, he and there collect the requisite, send to the place where people doing pagodas. Hmm. Yes. Và trong khi thời kỳ của Đức Thế Tôn Kassapa thì thời kỳ Đức Phật Kassapa đó khi đó thì ngài đã nhập à, Đại Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn thì tất cả xá lời của của Đức Phật các spa được gom lại và tất cả dân chúng và tất cả mọi người đều muốn xây một bảo tháp để thờ xá lợi của Đức Thế Tôn. Và khi đó thì có nhiều cái nhóm họ hội họp lại với nhau và họ bàn rằng là hãy là sẽ làm xây bảo tháp là dài là 7 yojana 7 do tuần. Thì có một số là cũng nói rằng nếu mà 7 do tuần thì quá là dài và khó mà duy trì những người về thế hệ sau, khó thể duy trì bảo dưỡng được bảo tháp nên là họ đã uh, có những nhóm để bàn xuống là là bảo tháp là dài 6 yojana 6 do tuần và họ có một số để nói là 5 do tuần thôi một số thì nói là 4 do tuần 3 do tuần 2 do tuần và cuối cùng họ thống nhất với nhau là bảo tháp sẽ rộng một do tuần một yojana và tất cả bảo tháp này thì được xây và được trang trí được cúng dường bởi rất là nhiều vàng bạc châu báu và cái nước để xây á à, cái người ta không dùng nước để trộn với vữa mà xây người ta dùng dầu những cái loại dầu quý những loại dầu đó để trộn vào để xây bảo tháp chứ không có dùng nước và đối với có, có nhiều nhóm khác nhau nhiều những cái nhóm khác nhau có những phần sự khác nhau những bổn phận để bắt đầu để xây bảo tháp này thì có nhóm đó là nhóm nhà vua đức vua và thái tử và các vị tể tướng các vị vua quan các vị đại thần trong triều đình là những cái người mà cũng phụ trách một cái phần trong cái công việc mà xây dựng bảo tháp và có nhóm nữa là nhóm những người triệu phú hay là những cái người triệu phú trong cái quốc độ đó sẽ đứng ra là cái nhóm và để cũng phụ trách một phần trong cái việc xây dựng hay là nhóm những cái người dẫn đầu trưởng đoàn hay trưởng nhóm hay là những cái người đứng đầu của những cái nhóm dân chúng đó cũng là một đứng lên để xây dựng và ba như vậy là chia ra là ba nhóm ba nhóm phụ trách những công việc khác nhau trong công việc xây dựng bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật. Và trong cái nhóm triệu phú này thì cũng cần vẫn phải cần nhiều cái sự giúp đỡ của người khác nữa. Và triệu phú này thì có một cái người cư sĩ nam đó là một người à, Upasaka. Upasaka là một người một người cư sĩ nam, một người, người cư sĩ nam này một người cư sĩ nam này là thông thuộc thuộc lầu Tam Tạng Tipitaka và cũng là bậc thánh Bất Lai Anagami. Và vị ờ, cư sĩ nam này đi đến nơi này và nơi khác để gom à, để xin ở à, nghĩa để hồn phước để kêu gọi người ta cúng dường những tứ vật dụng để vào trong cái công việc mà xây dựng bảo tháp thì vĩ đi rất là nhiều nơi và gom rất là nhiều tứ được tứ vật dụng và cuối cùng người ta đưa vị đó mới đưa đến đưa đến cái nơi để giao cho cái nơi mà đang thực thực hiện cái công việc xây bảo tháp thờ xá lợi của Đức Thế Tôn. So he sent he sent requests to Gananga. Finally, pagoda is finished. JDI is finished. So people from the pagoda place uh, send message sent message to the Novabasa who collect the requisites. So now our JDI is finished. Please come back. Uh, so uh, to the pagoda place. So at that time, he alone trying to come back Bugora place. On the way, have to cross have to cross a forest. So in in that forest there are 500 thieves or robbers. So catching him, uh, asking him money. You collect a lot of money, people donating. So please give up, give us Oh, I don't have. Everything I have uh, sent to the Buddha place. So nothing left. So someone gets angry. So uh, trying to kill. Some don't want to kill, but finally, uh, the group who wish to kill is many. So, uh, trying to destroy that that Nova version. So, so the Nova version prohibits uh, don't do in this way. Sons don't do in this way. So saying in this way is because of compassion, not because of touching to his life. He's a Nagami person. And uh, so, but uh, they didn't listen. Noble person saying, so killed that person. So killing, the eyes of robbers, thieves disappeared. So, uh, so no more, no more seeing. They become blind. So they stay in a forest. 500 blind men. Some they have relatives. Relatives they come and call back. Some left in the forest. They stay in the forest, another tree, uh, another leaf house. And so some people come to that forest. Uh, they see those blind men. They have compassion. They give something, uh, rice or something to use. So from there, from that time on, so people call that forest is Andavana blind growth. So with this name uh, in between Bodha, Kasapa and Gorama, so that forest is called uh, so Andawana forest. In our Buddha time, it is uh, near to the Savati, uh, in the back of Jedawana monastery. That forest has a seclusion. It is a good place to practice for the practitioners. So uh, this is uh, about the Andawana, Anda group, blind group. Yes, sir. Và khi đó thì uh, ờ, vì thánh cư sĩ này vì đã gom được uh, đã, đã đi kêu gọi được rất là nhiều tứ vật dụng và vì đó đã gửi tới cho những cái đám mà phụ trách những cái nơi, nơi phụ trách xây bảo tháp và khi đó thì bảo tháp được xây xong thì tất cả những cái tứ vật dụng đó Ờ, thì đã được gửi vào xây bảo tháp và trong đó thì cái nhóm người những cái nhóm người phụ trách xây bảo tháp này mới gửi cái tin nhắn mới gửi thông tin tới cho bậc thánh cư sĩ này với nói rằng là bảo tháp đã xây xong xin mời uh, xin mời ông tới để tham dự hay là để xem để đánh lễ bảo tháp và khi đó thì vị cư sĩ này vị thánh cư sĩ này đã nhận được thông tin và một mình đi tới để chiêm ngưỡng và đảnh lễ bảo tháp và trên đường đi tới bảo tháp Chetia thì phải đi qua một cái cánh rừng, một khu rừng. Và vì đó chỉ đi một mình thôi và trong khu rừng này thì có 500 tên cướp. Và tên cướp những 500 à, 500 tên cướp này mới bắt lấy uh, vị uh, cư sĩ này, vị thánh cư sĩ này và những tên cướp này muốn nói với nói rằng hãy đưa tiền đây. Ông đã đi quyên góp được rất là nhiều tiền và hãy đưa tất cả tiền cho chúng tôi. Nhưng mà vị thánh cư sĩ này mới nói rằng tôi đã đưa hết tiền cho những người để Ờ, cái nhóm người đều xây bảo tháp rồi tất cả tiền đều đã đưa để xây bảo tháp không còn đồng nào nữa nhưng mà những cái người trong cái nhóm 500 tên cướp này thì có một nhóm có những người nó rất là ờ, có những tên cướp rất là sân và muốn giết uh, bậc thánh cư sĩ này và một số thì họ không muốn giết nhưng mà cái số mà muốn giết thì lại nhiều hơn là những số những những cái tên cướp mà không muốn giết thì bậc thánh cư sĩ này bởi vì bậc thánh cũng không còn dính mắc vào cái đời sống không không dính mắc vào cái mạng sống của mình nữa nhưng mà với cái lòng bi mẫn nên đã nói với những tên cướp rằng không nên không có nên giết không có nên giết người và đừng đừng nên giết ta bởi vì sợ những cái thấy được những cái quả mà những cái người những tên trộm này những tên cướp này sẽ phải chịu nếu mà giết một bậc thánh chứ thực ra thì vị đó không có còn dính mắc vào cái thân mạng của mình mà với cái lòng bi mẫn thôi và sau khi cái tên những tên cướp đó thì cái nhóm đấy nhóm cái nhóm mà muốn giết À, giết người giết này thì nhiều hơn nên là cuối cùng là vị thánh cư sĩ này bị giết vị thánh bất lai này bị giết giết bởi cái nhóm những tên cướp này và sau khi mà giết xong thì tất cả những tên cướp này đều bị mù cả bởi vì cái nghiệp rất là nặng cái nghiệp mà giết một bậc thánh bất lai nên là tất cả 500 tên, 500 tên cướp này sau khi mà giết người xong giết bậc thánh xong thì tất cả đều mù và họ phải sống một số thì những tên cướp đó được gia đình có thân quyến một số thì có thân quyến có người thân người quen họ đem về ở chăm sóc còn một số thì không có không có thân quyến không có người thân nên là sống lang thang ở trong rừng và sống trong những cái chòi lá và trong trong khi đó thì có những người họ đi vào trong rừng họ thấy rằng có những người mù đang sống ở đó nên là với lòng thương cảm người ta cho cơm người ta cho những cái vật dụng cho thứ này cho thứ kia tới những cái người mù đó và khi chính vì vậy nên là cái khu rừng này được gọi là khu rừng Andavana Andavana là cái khu rừng người mù hay là khu vựa khu cái gọi là khu rừng uh, khu rừng người mù và giữa cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama thì trong giữa hai cái thời kỳ này ấy, thì cái khu rừng này ấy, vẫn được gọi là vẫn có cái tên có tên gọi là Andavana Andavana đó đó là khu rừng người mù và cái khu rừng này thì trong thời kỳ của Đức Phật Đức Phật Gautama của chúng ta thì nó gần thành Savatthi và gần với tu viện Jetavana. Và cái khu rừng ờ, khu rừng ngày mùa này là khu rừng mà nó rất là yên tĩnh và, và rất là thích hợp cho những hành giả thực hành thiền. Và cái khu rừng này có tên là Andavana, đó là khu rừng người mù. Và cái tên này là cái tên mà có từ thời Đức Phật Kassapa tới thời kỳ Đức Phật Gautama thì vẫn có cái tên đó. Yes, sir. Though. So, Venerable Kaspu Marakas was stayed in the Andawana monastery. At that time, at the advanced night, after middle of the night, because before middle of the night, uh, Bhikkhus are approaching, people are approaching, so so no have a chance uh, do the devas, do the brahmans. So after midnight, so they came to the Buddha, uh, to do uh, to the someone uh, they want to approach. So after that advanced night, one day what Deva means that Brahma is a friend in the previous life. So uh, having go appearance. Uh, having go appearance means uh, whenever they approach to human, so they have to create their body to be gross. Originally, their their one is very subtle. People cannot see them, so they have to create gross body. So even in gross body, like uh, very nice people. <laughs> so going to ceremony like uh, this kind of condition. So because uh, this is a Brahma, so very beautiful or handsome. So having gopi arms shining in the whole Andavana forest, blind forest, approached to approached to Kumarakasva and uh, said this story. So this story is created by Brahma. Uh, created by Brahma. Uh, so uh, why that Brahma create? Or in, in, the long times ago in the human world, that story is famous. So uh, bringing that story, uh, trying to tell Kumaraka Sapa. So uh, two ways so can say created by Brahma. So uh, yeah, uh, he think uh, he saw his friend Kumarakasva practicing vipassana in the undergrowth. So uh, he's a Nagami, previously their friend. So because of this uh, now I should go to my friend uh, but uh, when I go to my friend I should not go with empty hand must have a, uh, a gift to give so but uh, even in the previous lives he refused accepting food by bringing with psychic power so gaining by gaining by psychic power. So because of this, my friend Kumaragasiva will not accept uh, Amisa properties. So only I should have Dharma gift, Dharma Panakara. So he made the story nicely. Uh, so like uh, hands. Uh, so because of this uh, Brahma creates this Dharma gift or Dharma story. Uh, by calling Panakumara Kasapa Beku Beku, he started that story. Okay. Yes, sir. Và như vậy khi đó thì uh, tôn giả Kumara Kassapa là đang trú tại khu rừng Anavana và có một bạn một vị chư thiên đó là một bạn trong quá khứ chư thiên ở đây Dewa ở đây có nghĩa là vị Brahma vị phạm tiên và vị phạm tiên đó là người bạn bạn trong quá khứ của tôn giả Kumara Kassapa thì khi mà chư thiên này thì chư thiên vị vị thiên này có cái hào quang như là khi đêm đã tàn với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể khu vườn Andavana thì vị phạm thiên này đã đến đến khu giờ à, đến và gặp tôn giả Kumarakasapa bởi vì tại sao mà mà vì Phạm Thiên là tới về ban đêm tại bởi vì ban ngày có rất là nhiều người có những người cư sĩ và tử tới đảnh lễ hay là có những vị tỳ kheo khác tới ở đó gặp gỡ hay là trao đổi với các vị tỳ kheo nên là thời điểm đó là thời điểm không thích hợp mà khi đêm đêm xuống thì không có ai và chỉ có một mình tôn giả Kumarakasapa thì khi đó là cái thời điểm thích hợp mà vị Phạm Thiên này đi xuống để gặp và khi bất kỳ khi nào mà những cái vị phạm thiên mà đi xuống có à, đi xuống coi người đi xuống muốn gặp ai đó thì bởi vì do cái thân của phạm thiên nó rất là rất là vi tế nên là con người con người không thể nhìn thấy được nhưng mà khi đó thì phạm thiên phải tạo tạo nên làm cho làm cho cái thân của phạm thiên trở nên thô hơn để làm cho người ta có thể nhìn được mặc dù là cái thân nó trở nên thô hơn tuy vậy nhưng mà vẫn rất là đẹp rất là đẹp có thể nói là đẹp hay là đẹp trai thì bởi vì cái thân đó nên nó chiếu sáng toàn bộ là khu toàn bộ khu rừng uh, khu rừng Andavana hà quang rực sáng thì Phạm Thiên này mới đi tới và gặp tôn giả uh, và cái uh, vị Phạm Thiên Phạm Thiên này thì kiếp trước đó đó cũng đã là đã đắc tới Anagami là thánh bất lai và thấy bạn mình đang hành thiền ở khu rừng đó và muốn tới và muốn tới gặp người bạn mình muốn tặng quà cho bạn nhưng chứ không muốn đi tay trắng mà muốn đi tới gặp bạn mình và muốn có quà nhưng mà vị đó cũng biết rằng trong cái thời quá khứ là ngay kể cả là cái vật thực đã đem về do thần thông thắng trí nhưng mà bạn mình đã không nhận thả chết chứ không nhận cái vật thực đó thì tất cả những cái vật thực à, tất cả những cái vật dụng thế gian mà đi tặng cho bạn mình chắc chắn là bạn mình sẽ không có nhận mà hãy tặng cho bạn mình một món quà đó là món quà pháp thế chính vì thế nên vị đó mới tạo nên tạo nên một cái câu chuyện tạo nên một cái câu đố vì đã sắp xếp một cách rất là chỉn chu rất là ngay ngắn và tạo nên một cái câu đố vì đó mới nói rằng đây là câu đố mà cái câu đố rất là nổi tiếng từ rất là xa xưa trong thời cái thời thời con người đó từ rất là xa xưa cái câu đố này rất là nổi tiếng và muốn nói cho bạn mình biết và để cho bạn mình tặng cho bạn mình một cái món quà pháp bằng những câu đố pháp yes sir. So The Brahma called Kumarakasva, Beku Beku, like that. So, because of like a Hari, called two times, according to Pali Brahma. So, instead of calling like a Bande, Venerable, or Beku Beku, why he called? Because in the previous life, he's a Beku. So, gaining Nagami Metta passed away become Brahma. So, uh, <clears throat> so he has the Brahma has this perception. I'm still a bhikkhu, <laughs> because uh, from the bhikkhu life to go to Brahma, uh, in the Brahma life and not married, <laughs> because the Brahma is uh, not have a man and woman. Everybody like a man, so uh, so according to Bhikkhus saying no parajika. so Vanakumaragasa is not like that. Vanakumaragasa is uh, uh, from the Bhikkhu life passed away, reborn in the Deva realm. In the Deva realm, a lot of Deva females after that come back to the human world, uh, Bhikkhu. So uh, Brahma's thinking he is uh, like a Bhikkhu from that time on. So with the perception of you, so instead of calling Bande or Venerable, you call only Bhikkhubhikkhu. Và trong cái từ này trong ngữ pháp Pali chúng ta cần phải biết rằng khi đó thì vị Phạm Thiên, vị Brahma mới nói với gọi vị tỳ kheo đó là Bhikkhu Bhikkhu mà bất kỳ khi nào trong cái ngữ pháp Pali mà nói cái từ đó lặp lại hai lần để chứng tỏ là cái việc gì đó rất là khẩn thiết rất là khẩn rất là khẩn cấp và hãy nhấn mạnh nên là gọi là biku biku hai lần và tại bởi vì trước kia họ tất cả họ đều là đều là tỳ kheo và ngay cả vị phạm thiên này cũng nghĩ mình là tỳ kheo bởi vì sau khi chết đi thì ờ, sau khi cái kiếp tỳ kheo đó vị đã chết đi vị đã đắc được thánh anagami và tái sinh lên cõi phạm thiên và trên cõi phạm thiên thì không có nam mà không có nữ và tất cả gần thì tất cả đều giống như là người nam vậy nên mà nếu mà nói theo uh, nói theo một cách của của tỳ kheo nói ấy, thì sẽ không có phạm vào Prajika có nghĩa là không phạm bất công chủ tại vì tất cả là nghĩa là không không có nam mà không có nữ ở trên đó và đối với tôn giả Kumarakasapa thì lại khác là tôn giả Kumarakasapa thì thời quá khứ sau khi chết đi lúc là tỳ kheo đó chết đi thì lại tái sinh lên cõi chư thiên mà trên cõi chư thiên thì có rất là nhiều thiên nữ và sau đó thì vì đó Ờ, ờ, vì đó chết đi ở trên cõi chư thiên thì phải tái sinh xuống con người và xuống con người thì uh, bây giờ làm tỳ kheo và như vậy thì uh, cái uh, vị phạm thiên này mới nói là bhikkhu bhikkhu tại vì họ vẫn có cái tưởng phạm thiên cũng có cái tưởng này cũng biết nghĩ là mình cũng là tỳ kheo và cũng có cái tính và muốn nhắc nhở nhắc nhở khẩn thiết khẩn khoản nói với vị bạn của mình đó là bhikkhu bhikkhu thay vì gọi là bàn tê hay là đại đức mà nó là bhikkhu bhikkhu so after calling him back, Bhikkhu, he told a story. After telling his story, you go and ask to the Buddha and cannot see anyone to give uh, uh, answer to satisfy me. Uh, except the Buddha and Buddha's disciple, no one can answer. Only Buddha and Buddha disciple able to answer. <coughs> so after saying in this way, Brahma disappeared. So Vanikumara Kasva wait in the morning, approach to Buddha and asked a question about those stories. Yes. But uh, vị Phạm Thiên này với nói câu đố, câu đố Pháp tới ờ, là vị tuần là tôn giả Kumara Kassapa và vị đó mới nói rằng không ai trên thế gian này ngoài Đức Phật và đệ tử của Đức Phật có thể trả lời được cái câu đố này. Nên là sau khi mà nói câu đố xong thì vị Phạm Thiên hay là vị Brahma này mới biến mất khỏi nơi đó và tôn giả Kumara Kassapa phải chờ tới khi trời sáng Chờ tới khi trời, trời sáng thì tôn giả Kumarakasapa mới đi đến gặp Đức Thế Tôn và bắt đầu với nói tách bạch lại câu chuyện như trên và bắt đầu mới hỏi Đức Thế Tôn về câu đố này. So, uh, this story is like a treasure hunter's story. <laughs> treasure hunter's story. So there is uh, one Talmud here you should Go and dig, you will meet, you will find faster what, second what, how you should do. So finally you will meet a dragon, you pay respect. Dragon will give a lot of treasures, monies, and so you will not finish to use those things. So like a treasure hunter's story. Uh, uh, interesting, it is uh, riddles, uh, hints. So you must uh, uh, take your right meaning. <laughs> if something wrong, so you will not get any thresholds. If you, you are right, uh, finally you will get a lot of thresholds. Uh, so never will finish, uh, finished to use. Yes. Và câu chuyện ở đây thì nó giống như là một câu chuyện một cái câu chuyện về một người đi săn kho báu thì khi đó thì nếu mà đi, đi săn kho báu này thì đào đào đào vào đây đào cái tổ mối lên và cuối cùng cuối cùng là gặp được con rồng và con rồng á, sẽ tìm thấy con rồng và con rồng là naga và con rồng này sẽ cho sẽ chỉ cho và cho rất là nhiều châu báu khác nhau nhưng mà trừ khi là phải có trả lời đúng tất cả những câu đố đó mà khi có câu trả lời đúng thì mới có được kho báu và mới có nhiều nhiều được châu báu khác nhau còn nếu trả lời sai thì sẽ không có được bất kỳ châu báu nào thì đó cũng tương tự như là cái câu hỏi hay là cái câu câu hỏi câu cái câu đố mà để cho cái người mà đi săn hay là đi tìm kho báu so So Vanakumara, uh, the story starts. This termite here, uh, this Wamika. Uh, there is Wamika, there is a termite here. So, uh, because of this, Vanakumara Kasaba asked the Buddha, what is Wamika, termite here, means? What is the meaning of termite here? what is the meaning of mika. So at that time, uh, the Buddhas uh, uh, the Buddha said, what is Vamika? So Vamika is uh, the name of body. Uh, which is uh, made of uh, four elements. Uh, so arising because of mother and father, uh, uh, collecting or increasing with uh, the rice and cakes, which has the nature of nature environments which has the nature of covering, massaging, destroying. Uh, so, uh, so vamika is uh, the name of this body. So, body is made up of four elements, uh, increasing, uh, accumulating with uh, the rice and cakes, having nature of environments, covering with the clothing, uh, massaging, uh, destroying the Buddha set. Yes. Và khi đó thì vì uh, tỳ kheo Kum, Kumarakasapa mới đến hỏi Đức Phật là thưa ngài thế nào gọi là Vamika? Vamika là gì? Thì Đức Phật mới nói rằng Vamika là cũng là cái thân này, cái lò gò mối và cũng là cái thân này. Thân này chính là cái thân tứ đại Thân tứ đại này sinh ra do cha và mẹ và lớn lên sinh trưởng, lớn lên là do cơm, là do bánh và cái thân này có những cái bản chất tự nhiên. Cái bản chất tự nhiên của cái thân này đó là vô thường và bản chất tự nhiên của cái thân này đó là cái sự che đậy, che đi bởi vải vóc, quần áo và cái bản thất bản chất của cái thân này đó chính là cái sự phá hủy và vì ờ, vì này vị tỳ kheo, tôn giả này mới đến hỏi Đức Phật. Đó là ý nghĩa và Đức Phật trả lời ý nghĩa của Vamika. Vamika đó là do đó chính là cái thần tứ đại này do đất nước lửa gió tứ đại và sinh ra do cha mẹ và lớn lên sinh trưởng nhờ có vật thực cơm bánh và nó là cái đặc điểm có đặc, đặc điểm tự nhiên của nó đó là vô thường đó là che đậy bởi quần áo vải vóc và cái đặc điểm tự nhiên của nó đó là cái sự phá hủy, hủy hoại. So in this answer, uh, mentioning about the body, the arising, the cause of uh, the cause of this body and the cessation of the, this body, the Buddha mentioned. So this body is made of four elements, just four elements. This is also a kind of understanding, uh, Dhamma understanding, uh, arising because of mother and father's association. So, uh, so that means uh, uh like not pure uh, <laughs> at the beginning. So, uh, so to get maybe the Buddha giving message to get something disgusting deception. So our body is uh, rising because of that. So uh, collecting, increasing uh, rice and uh, cakes. Yeah, day by day we have to eat uh, cakes, we have to eat foods. So in this way we have to increase. So middle of those things. Uh, also about the nature mentioned our nature impermanence, impermanence. So it is also giving perception empowerment. So always changing. Uh, we have to take care. We can't be stable. So occasionally, from time to time, we have to do medical checkup. So quite busy. It is nature. So next one is ochadana, not not covering, uh, applying the vacuums. That meaning I, I happen to say wrong. So because uh, this uh, this body have bad smell naturally so to disappear that so we have to take shower we may apply some some perfumes so it is uh, this this body's nature mentioning so next one is uh, have to massage uh, from time to time so <clears throat> have to massage so some Vietnamese are very clever about the massage <laughs> insomnias or copias, uh, breakthrough, young breakthroughs. So yeah, uh, this body have to stay in the mother world, no good condition. So uh, above have uh, stomach, below uh, have um, uh, pieces. So very narrow place they have to stay. So because of this, uh, after giving birth, uh, so because of not keeping body uh, freely, uh, rightly, no, not exercising, uh, so because of this, uh, some body parts, like a very thin, some body parts very big, do be balanced. Mother, by keeping in his hand, in her hand, so have to massage, make a nice so mm, to make body balanced so because of this uh, have uh, the nature of massaging uh, massaging so yes, uh, that uh, so many many things you know uh, we need to do about this body although we do in this way um, body react finally Ora Ora. Uh, so Meda Ora Ora finally positive destroyed. So because of this, uh, having destroyed nature. So yeah, Vamika is a body, but uh, mentioning about the body, uh, one thing is uh, how body arises. the other thing is uh, how body sees. So it is included with these words. và nói về cái sự diệt sự diệt của cái thân này à, nghĩa là chúng ta thấy rằng thân này là có được sanh ra thân này là bao gồm bảy tứ đại là bốn đại là tứ đại đây và cái sự sanh cái sự sanh ra của cái thân này sanh ra là bắt đầu từ đâu bắt đầu từ cái sự quan hệ giữa cha và mẹ thì ờ, Đức Phật muốn nói ở đây đó là cái sự mà sanh ra trước khi mà sanh ra hay sự sanh ra đây của một người đã thấy là cái sự bất tịnh trong đó rồi đó là sanh ra từ cái sự quan hệ của cha và mẹ và Đức Phật chỉ ra sự bất tỉnh như vậy và đương nhiên khi mà muốn lớn lên chúng ta cũng vậy hàng ngày phải ăn cơm ăn bánh và ăn vật thực mỗi ngày hàng ngày chúng ta phải ăn để nuôi dưỡng cái thân này làm cái thân này sanh trưởng lên và cái đặc điểm tự nhiên cái tính đặc đặc điểm tự nhiên nữa đó là anicca là vô thường Đức Phật dạy ra dạy chúng cho chúng ta thấy được cái tưởng đó là về cái sự vô thường anicca và cái sự thay đổi cái sự không ổn định cái sự mà luôn luôn thay đổi chúng ta phải chăm sóc cái bản thân của mình chăm sóc bản thân của mình đi khám bệnh thường xuyên nhưng mà bệnh thì nó vẫn có thể cứ là bệnh và chúng ta rất là bận rộn bận rộn với hết thứ này đến thứ khác và vừa nãy ngày Sơ nói là cái sự không che đậy nhưng mà ngài nói nhầm thực ra đây là cái sự mà cái đặc điểm tự nhiên là cái sự không phải là cái sự không che đậy à, gọi là cái sự che đậy mà đó là cái sự mà thoa nước hoa tắm hay là bởi vì cái thân này bản chất của nó rất là hôi hôi hám và phải tắm tắm thường xuyên tắm xong rồi thoa nước hoa lên thì phải thoa nước hoa lên để làm cho mất cái mùi hôi của cái thân và đặc điểm tự nhiên nữa đó là đặc điểm về massage về massage ở đây thì ngài sẽ đó thấy rằng người Việt Nam người Việt Nam mình rất là giỏi massage đúng không có những vị sa di những vị tỷ kheo hay là có những vị Capia Việt Nam rất là giỏi trong cái việc massage thì thân ở trong bụng mẹ ở đây thì trong bụng mẹ bụng trong bụng của mẹ thì nó rất là một cái nơi rất là nhỏ rất là nhỏ bé rất là chật hẹp và bên dưới là gì bên dưới cái ờ, cái bụng là gì bụng của mẹ là gì đó là những nơi mà chưa phân cũng rất là bất tịnh và chật hẹp như vậy thì không cũng không chặt chặt trội như thế là không thể nào mà đủ exercise không là tập thể dục được đúng không nên là chính vì thế mà cái thân của đứa bé trong bụng đó là lúc chỗ thì to chỗ thì nhỏ nó không phát triển đều đặn đều đặn được mà khi mà sinh ra rồi thì người mẹ phải massage móp chỗ này bóp chỗ kia để cho đứa bé có thể nó phát triển lại nó trở nên quân bình hơn chân tay mọi thứ khi mà phải đấm ở à, phải đấm là phải bóp xoa bóp massage và cho dù là có làm như vậy đi nữa chăm sóc bản thân của mình đi cỡ nào đi nữa cẩn thận cỡ nào đi nữa nhưng cái bản chất tự nhiên của cái thân này vẫn là nó già đi nó già đi chúng ta chăm sóc thân của mình cỡ nào làm tốt đến cỡ nào thì cái sự phản ứng lại của nó là gì vẫn là cái sự đi ngược lại với cái gì mình mong muốn đó là cái sự già đi già đi cuối cùng là chúng ta chết hay là cái đặc điểm tự nhiên của đây đó là cái đặc điểm tự nhiên của cái sự hủy diệt cái sự phá hủy hay cái sự biến hoại sự hủy hoại và bài và Vamika đó chính là nói Vamika là gò mối và Vamika đây cũng chính là gò mối đây cũng chính là cái thân cái thân của mình và thân ở đây thì Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được đó là cái sự sanh lên và cái sự hoại diệt đầu tiên là sự sanh lên và thứ hai nữa đó là cái sự hoại diệt yes sir okay so the question is uh, the Buddha said vamika means uh, this body so if you see dictionary vamika is only to mind here not body So why the Buddha say Vamika is a body? Like no connection. So like no meaningful. So but uh, he say uh, both have the nature to vomit. One vomits insects, another vomits impurities. So Vamika is uh, coming from one more root. But you understand that, you need to know the origin of what. This wamika, this word, coming from wam, wamu root. Wamu root is uh, the meaning of wamu root is a vomit, vomit. So uh, you need to use uh, that vomit whenever you do the divination because uh, it is coming from root. Like uh, Buddha, we say, Buddha is coming from Buddha root. You know, Buddha. So um, from the Buddha root it can be Buddha, um, body, uh, uh body tree, something like that. Uh, Buddha, body, uh, like that. If so, your definition will be using no. So what is a Buddha? Buddha is a who know. What is a body? It is a refer to, let's say, bodhisattva, uh, refer to Maganyana. Uh, so what is a body? Body is a something to know. Something, uh, something which, uh, which you can know with, which you can know with, or which you can know for no truths with uh, with which you can know the truth. So it means uh, uh, mega knowledge. So anyway, whenever uh, finishing with the Buddha root, you must uh, say no, or who know, or uh, with which you can know the truth. Uh, like that. In the same way, so about the mega, it is coming from Wamu, so must use vomit. So, uh, literal meaning of mega is uh, which vomit, which vomits. So, which vomits is what? Tomato here. How to vomit? You see picture. Uh, you know. Yes. So, uh, so in the picture, so you see, you may see snakes, you may see mouse. So in the tomato here, there are many holes, especially older tomato here. Many holes. From those holes, uh, insects, uh, creeper, creatures uh, coming out. So vomiting means that from the holes something coming out. So, so termite hill, uh, there are many holes, uh, vomiting creatures. Because of this, uh, is a termite hill uh, in the sense of vomiting. So in the same way, uh, find a body. Body is normally no omega, but body also something which can vomit onto vomit. In this body, there are many holes. Many holes, like eye holes, ear holes, nose holes. So mm, there are nine big holes. As a body part, there are many. From those holes, what what is coming out? So from the eye, eye wax. From the ear, ear wax on the nose, uh, how do you mucus maybe. So all the time coming out, all our impurities. Uh, so uh, because the, from the body pore, you know, coming out uh, like a sweat you know, or bad smells. <laughs> so because of this, uh, body also something which can vomit. So because of this root, uh, the Buddha want to change as a Dharma. Uh, because the Buddha is clever about the teaching Dharma. What Bhale Kumara want to know is uh, what is the Vamika? He want to know. What is the tomato here? Because it is uh, told by Brahma, so he want to know. So, uh, Vamika is this body, uh, this body have a vomiting nature, so many holes, and vomiting impurities. So the same time, the Buddha is giving perception of asubha. So this body is uh, uh, asubha nature. So to understand, uh, so Panakumara Kasuba understand practice that. So uh, because of this, uh, to have a connection, uh, the Buddha's answer story, you need to know uh, literal meaning of the word, uh, the root, origin of what, Without knowing that, uh, without understanding uh, those words' explanation and commentary, so uh, we're not difficult to understand about this Buddha. So, like the Buddha is giving whatever way without having a connection, you may think. Uh, actually uh, based on Vermeer rules. it is a dual definition. So, so the definition, uh, first of all, grammatically must be correct. So vomit, vomit. Okay, if so, it is correct. As a meaning, uh, we can understand. Uh, so body have this nature, have holes, uh, something coming out. Okay, so it becomes grammatically meaningful. Uh, according to meaning also, it is meaningful. So we have to accept. So as a practice, it is giving the perception of asubha. So as a dharma, it is also good. Okay. Yes. Yes. Yes, sir. Và tiếp tục uh, là đến cái phần vậy nghĩa là nếu mà chúng ta nghe thấy rằng á là tại sao tại sao mà cái từ Vamika này thế thế là là nghĩa nghĩa khi mà chúng ta tra trong dictionary tra, tra trong từ điển á từ từ Vamika này á, thì có nghĩa là cái gò mối thôi nhưng mà tại sao tại sao gò mối liên quan gì đến cái thân đến cái thân cái thân thân của mình và từ thực ra chúng ta phải hiểu trong ngữ pháp Pali đó là cái gốc từ hay là cái root ở đây đó là cái từ Vamika là tới từ Vamu Vamu đó là gốc từ là gốc từ trước khi một gốc từ nó chuyển thành cái các ngữ căn khác nhau thì gốc từ đây có nghĩa là cái, cái va mũ va mũ cái gốc này là cái root mà va mũ có nghĩa là gì là từ này có nghĩa là nôn ói hay là nôn hay nôn mửa nôn ói đó là cái nghĩa của từ gốc cũng tương tự như vậy như từ Buddha từ Buddha thì gốc từ gốc từ của từ Buddha từ Phật đó từ Buddha đó thì gốc từ của nó là từ Buddha và Buddha này từ gốc từ gốc từ thì có thể chia ra thành nhiều cái ngữ căn khác nhau thì ví dụ có thể chuyển thành thành là body hay là Buddhati thì body đó là Buddha cái từ Buddha từ gốc từ ở đây có nghĩa nghĩa gốc của nó là gì đó là người biết cái người mà biết và body body cũng vậy là cái người biết biết cái gì biết dựa trên cái gì đó là cần biết biết đạo quả biết được đạo và quả thì cái gì như cái gì cần biết biết cái gì biết với cái gì như là biết đạo quả bởi cái gì biết tứ thánh đế với cái gì đó là đạo tuệ đó chính là đạo tuệ và từ Buddha đó là gốc từ gốc từ Buddha ở đây thì chúng ta luôn luôn phải lấy ý nghĩa của nó đó là là người mà biết đó là gọi là Buddha là hay biết là biết thì cũng tương tự như vậy biết cái bớt biết với cái gì thì trong bất kỳ tất cả cái định nghĩa hay là từ những cái ngữ căn khác nhau mà chúng ta chia ra từ những gốc từ Bali thì chúng ta phải xem về cái mặt ý nghĩa của nó gốc từ của nó nghĩa là gì và trong tương tự như vậy từ Vamika Vamika thì gốc từ hay là cái root của nó đó chính là vamu vamu là sự nôn và ói thì nôn ói ở đây thì có liên quan gì đến với cái thân cái thân này thì chúng ta thấy trên hình ở đây đó là cái gò mối gò mối này thì chúng ta có thấy rằng nó có hình trong hình nó có thấy con rắn con chuột và trong những cái lỗ gò mối có rất là nhiều những cái lỗ khác nhau và trong đó thì những con rắn trú ngụ là nơi cư ngụ của những con rắn của những con chuột của những con côn trùng những con rắn những con chuột những con côn trùng nó chui ra từ những cái gò mối những cái lỗ của cái gò mối đó nó chui ra mà có rất là nhiều rất là nhiều cái côn trùng cũng vậy và cái thân cũng tương tự như cái thân này cái thân này thì thấy rằng ô thân với vamica như là cái gò mối tại sao mà nó lại có cái đặc điểm có có cái sự ờ, khác biệt gì nó không phải như thân này thì không phải là cái gò mối nhưng mà nó cũng có cái đặc điểm đặc điểm giống nhau ý nghĩa là gì đó là cũng là cái sự cái thân này cũng nôn ra ói ra qua rất là nhiều những cái lỗ khác nhau có chín cái lỗ lớn đó là hai cái lỗ mắt hai lỗ mũi hai lỗ tai và tổng cộng là tất cả chín cái lỗ lớn và chín cái lỗ lớn này thì ví dụ như là mắt thì sẽ luôn luôn là tiết ra những cái cái cái gèm gèm mắt và tai thì lấy nó, nó chảy ra những cái dây tai và nước lỗ mũi hai cái lỗ mũi thì chảy ra những cái dịch hay là những cái nước mũi vân vân và nhiều và những lỗ khác và trong tất cả nếu mà nói những lỗ nhỏ nữa là những cái lỗ chân lông cái lỗ chân lông thì rất là nhiều rất là nhiều trên thân này và à, cái cũng cũng cũng tương tự như à, như vậy từ cái bởi vì cái ngữ căn cái ngữ căn ở, ở đây ngữ căn ở đó đó chính là cái cái nôn ói và đó là khi mà Đức Phật viết nói dựa trên cái ở ờ, cái thân này và Đức Phật mới tạo nên cái mối liên hệ với nói về cái mối liên hệ bởi vì sao bởi vì Đức Thế Tôn ngài là thiện xảo trong tất cả các pháp nên là ngài có thể liên kết liên kết về cái câu chuyện về cái gò mối gò mối hay là Vamika này cũng chính là cái thân và ngài đã dạy cho uh, vị uh, vị uh, tôn giả tỳ kheo này đó là về cái pháp đó chính là asuba hay là bất tịnh bất tịnh hay là cái sự uh, với mối liên hệ mối liên hệ giữa uh, giữa cái gò mối và cái thân này và từ những cái chúng ta luôn luôn phải biết rằng từ những cái gốc từ gốc từ gốc từ đó thì chúng ta thấy ý nghĩa của cái gốc từ đó là gì và bất kỳ khi nào trong mà để chúng ta phân biệt hay là để mà biến cách biến thể của những từ Pali thì chúng ta phải dựa trên hai cái yếu tố thứ nhất là đó chính là cái văn phạm văn phạm bali văn phạm đầu tiên phải đúng và ý nghĩa thứ hai là nghĩa nghĩa là phải thích hợp thì ở đây văn phạm cũng rất là tốt văn phạm và ý nghĩa ý nghĩa ở đây thì cũng là rất là hoàn hảo thì bởi vì nó có cái sự tương đồng tương quan giữa gò mối và cái thân này và trong cái sự thực hành thì ở trong ờ, tại vì thực ra nếu mà chúng ta không có sự hiểu những cái bài những tất cả những cái ngữ căn này hay là những cái từ này những cái sự phân biệt phân tích này là đều có nằm trong chú giải nếu mà chúng ta không có biết về chú giải không có đọc chú giải thì chúng ta không thể nào hiểu được bài kinh này rất là khó mà có thể hiểu bài kinh này thì có rất là nhiều người sẽ phàn nàn rằng ơ tại sao tại sao lại Đức Phật lại nói cái gò mối là đặt bài đặt tiêu đề bài kinh này là bài kinh gò mối à, bài kinh này Đức Phật lại nói về gò mối mà gò mối lại nói là cái thân này nó có mối liên hệ gì đâu nếu mà người thực ra nếu mà người ta không có đọc chú giải Ừ, thì bởi vì chú giải nên chú giải đã phân tích cho chúng ta thấy được cái mối liên hệ rất là chặt chẽ rất là sâu sắc và giữa cái thân này và cái gò mối và như vậy thì trong bài kinh này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta thứ nhất là thấy được cái sự trong cái sự thực hành thực hành ở đây đó là thấy được cái asuba cái bất tịnh và thấy được cái pháp cái pháp ở đây cũng là pháp là rất là tốt đẹp ý nghĩa cũng rất là tốt đẹp thì cái từ uh, từ Vamika và cũng và suy ra theo cái ngữ pháp và suy ra từ cái gốc từ đó và ý nghĩa ý nghĩa thì nó rất là tương đồng với bản chất thực tế của cái thân này nên là bài pháp đây là cái pháp này cũng thực diện đó là những cái pháp rất là tốt và cái sự để cho cái sự thực hành để chúng thấy được cái tưởng đó là cái tưởng asuba bất định và dân nó rất là hoàn hảo yes okay in the drawing just a one But uh, in a commentary, we have a few a few definition. So uh, we will we teach all. Hmm. Trong hình vẽ đây thì chúng ta chỉ thấy có một thôi. Nhưng mà trong chú giải sẽ nói rất là nhiều. Và Ngài sẽ nói cho chúng ta tất cả những cái phần trong chú giải. Okay, so next definition is wonder God. Mundaka is vomited. Vomited. Previously, like uh, active voice. This is a passive voice. of nature. Vomited. Uh, something which is vomited. So, uh, so this is the definition of vamika, literal meaning of vamika, something which is vomited. So vomited by what? By who? So for the normal termite here, vomited by ants, white ants. Because a white ant, they have a saliva, sticky, they eat uh, earth, so uh, sticky things and earth together, they vomit, vomit, little by little. Later become uh, rise up about uh, about like two feet, three feet, or five feet, like that. So because of this, no metamite here is vomited by us. So how about this body? So this body also vomited by Buddha, Pichika Buddha, and arhantas, how to vomit, by relinquishing craving, attachment. So, Buddha, Vichika Buddha, or Arahanta, uh, they vomit this body. They think this is a disgusting things. So when you are eating, maybe you see something very disgusting, so you will vomit because you don't adapt attached uh, to it. You don't have a cra craving to eat. So because of this, uh, this body is uh, vomited by noble persons like Buddha, Vijaya Buddha, and Arhanta. So about this literal, with this literal meaning, so body also vomited. Uh, no matter how much heal also vomited because of this, the, the definition is a wounded gut, vomited things. So, based on that literal meaning, the Buddha said, Vamika is body. So, Bane Kumarakasva may practice, may practice all oh, unsure relinquish attachment to this body. This body is a vomited one, or vomited by Buddha, Vichika Buddha, and Arahant. Yes, yes, sir. Hmm. Và trong ờ, cái, cái bản vẽ này, trong hình vẽ chúng ta thấy đó là chỉ một cái hình vẽ thôi. Nhưng mà trong khi mà trong chú giải thì nói rất là nhiều. Và cái câu trước, câu trước ở đó là về trong chú giải nói thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự nô nói. Còn đó là một cái thể gọi là cái từ bi động. Và trong đó là về ngữ pháp Pali. Và trong cái từ tiếp theo cái ý nghĩa tiếp theo nữa có nói trong chú giải đó là về cái yếu tố đó là đã đã nô nói đó là cái thể, cái cái từ cái từ mà trong cái thể cái thể đó thể chủ động đã nô nói bởi ai đã nôn ra đã nô nói bởi ai đó là những trong trường hợp mà những cái tổ tổ mối này ấy, là đã nôn ra nôn ra đất nôn ra bởi gì bởi những con mối thì những con mối đó nó ăn nó ăn đất ăn đất và nó nôn ra nó nôn ra những cái nước nước bọt của nó trộn với đất và nó ăn ra nó nôn ra thì cái đất đó nó tạo nên cái gò mối và cái gò mối nó sẽ cao lên khoảng độ 2 feet, 3 feet rồi 5 feet có nghĩa là 30 phân, 60 phân rồi một mét nó có cao dần cao dần lên vậy thì con bởi nôn ra nôn ra bởi những con mối và cái thân này thân này thì sao cái thân này cái thân này cái thân uh, thân ngũ ẩn này thì đã bị đã bị đã đã đã, đã nôn nói bởi ai bởi là Đức Phật Buddha và Đức Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác và Đức Phật độc giác Pachika Buddha và tới các bậc Thánh Arahant là các ngài đã nôn ói nó ra, nôn nói cái thân này. Và các ngài đã loại bỏ, loại bỏ nôn nói hay loại bỏ những cái phiền não hay kilesa, những phiền não và các ngài đã ói ra cái thân này bởi vì các ngài đã không còn dính mắc vào cái thân nguồn này nữa. Thân này đã được ói ra bởi các bậc thánh và thân này cái thân này cũng có bản cái cái bản chất tự nhiên của nó đó là nô nói cái gò mối cũng có bản chất tự nhiên đó là nô nói và vundaka hay là vundaka cũng đó là cái bản chất tự nhiên là đã được nô nói đã được nô nói ra hay đã bị nô nói ra bởi bởi là đức phật đức phật độc giác và các bậc a la hán và khi khi mà nghe xong thầy pháp này thì tôn giả kumarakasapa thấy được với hiểu ra được các pháp và thấy rằng cái thân này là đáng là, là vị đó à, là tôn giả Kumara mới thấy rằng phải xả phải xả cái dính mắc vào sinh cái thân này cũng giống như là Đức Phật Đức Phật độc giác và các bậc A La Hán đã xả bỏ cái dính mắc và xả bỏ hay là nô nói cái thân này vậy. So next definition is wondo siyo, wondo siyo. It is also coming in from formal root. So rising, literal meaning of mega is uh, rising up. Something rising up with vomited things. Rising up with vomited things. So, uh, yeah, no matter my much here is uh, uh, so the answer uh, vomit, vomit. In this way, they rise up. So something rising up with vomited things. Wondo seal. In the same way, this body, so first of all, rise up with 300 bones, oh, 800 bones. <laughs> it is a want to say, frame, frame of this body. So kind with the sinews tied with the sinews, like making hocks. So after that, uh, applying with the flesh, like a semen. So applying with the flesh. So some places uh, uh to have more flesh, some places uh, to have thinner. So uh, applying with mm, with the flesh. So do you see Bones, So it is a vomiting in things. if you see bones, uh, you will vomit. So rather sinews, if you try to take up sinews with your knowledge one by one, so not beautiful things. It is also disgusting and vomiting things. So rather that uh, flesh, uh, you may take out your flesh with the knowledge, not really. <laughs> so it is also disgusting and things. So rise up with the bones, tined with the sinews, and uh, brine with the flesh. After that, uh, make a nicer cover by skins, like a, uh, painting house, you know. So uh, after painting, quite okay. <laughs> but inside, not beautiful. So uh, so covering with uh, with uh, skins. So after covering with the skins, uh, so ordinary people become blind. How beautiful or handsome. So uh, it is uh, cheating you. not really, very tricky one. Yeah. So inside bones, sinews, and flesh. So only only in the surface, uh, covering with the skin, like a painting. But uh, even that skin, you take out one by one. So skin also not beautiful. It is also disgusting and dense. So because of this, uh, uh vomited this body. Uh, so they disgust this body. So this body is uh, rising up with the disgusting things. So, or with vomiting things. Vomited by whom? By the noble persons. So, uh, normal termite here uh, rising up with the vomiting things, vomited things, vomited by ants. So, this body is uh, also rising up were the vomited beings. Vomited by whom? By the Nuga So because of this uh, literal meaning, the Buddha answer, Vamika is this body. Yes, sir. Và một cái từ nữa, một cái từ ờ, một cái ý nghĩa nữa nói trong có nói trong chú giải một cái ý nghĩa khác, một cái định nghĩa khác của từ Vamika đó là Vunto uh, Vuntosaro Buntosaro cũng đến từ nó cái ngữ căn của nó cũng từ xuất phát từ mũ vamu mũ cũng là ngữ căn của nó đó là nôn ói và này ở đây có nghĩa là gì Vamosaro, Vamosaro ở đây, uh, ờ, Vamosaro, uh, ờ, vun, Vuntosaro, Vuntosaro ở đây có nghĩa rằng cái sự sanh trưởng, sanh trưởng lên bởi nhưng bởi cái sự mà nôn ra, ói ra. Thì sự sanh trưởng, sự lớn lên ở đây có nghĩa là như thế nào? Thì giống như là cái thân này, cái thân này xanh lên cái tổ mối vậy cũng từ từ nó có xanh lên nó lớn lên nó cao dần lên cao lên cao dần lên bởi những cái nhưng mà con con con mối nó nôn ra nó tiết ra nên là cái tổ mối nó xanh lên nó lớn lên nó cao lên mỗi ngày và cái thân này sinh trưởng cái thân này sinh trưởng lớn lên hay là sinh trưởng lên kết hợp bởi bởi cái gì tạo nên tạo thành bởi 800 cái 800 cái xương khác nhau và 800 cái xương này chính là cái khung cái giống như là giống như là cái khung nhà như vậy và cái thân 800 cái xương này thì được buộc lại với nhau được được chẳng buộc lại với nhau bởi những cái gân cũng giống như là chúng ta làm nhà và sau khi mà xương được cột lại bởi với gân gân cái những cái gân này cột lại cột xương lại thì bên ngoài là tô chát tô chát bởi thịt và thịt này á và thịt chúng ta thấy rằng thịt ở đây thịt ở đây thì bên ngoài lớp thịt đó tô chát rồi thì chúng ta lại sơn lên sơn lên cái thân này sơn cái nhà này cái sơn là bằng lớp da lớp da của chúng ta giống như cái sơn sơn lên bên ngoài thì nhìn cho nó nhìn nó đẹp tưởng là nó đẹp nhưng thực ra bên trong toàn những thứ đáng nhầm gớm và chúng ta thấy cũng vậy khi mà thấy được xương nếu mà chúng ta lấy từng cái xương ra bởi bằng cái trí tuệ của mình chúng ta lấy từng cái xương ra thấy từng cái xương một thì chúng ta thấy đó là cái đặc điểm rất là nhờm gớm rất là đáng là nôn và ói và nếu mà lấy từng cái gân ra một cũng vậy chúng ta bằng cái trí tuệ của mình thôi lấy cái gân ra thì gân thấy cái gân từng cái gân này đặc điểm của nó cũng là bất tịnh và cũng là đặc điểm cũng là cái sự nô ói và lấy thịt lấy từng cái thớ, thớ thịt của mình ra đây là lấy không phải lấy thực sự nha mà đó là lấy bằng cái tuệ của mình thôi còn đợi, chúng ta thấy được đó cũng là cái đặc, đặc, đặc điểm đó là bất định là nhầm gớm và nó được tô đẹp tất cả những thứ này được tô đẹp bởi lớp sơn đó chính là cái da nhưng mà thực tế ra thì da mà nếu mà tách da ra tách riêng nó ra thì chúng ta thấy rằng bản bản chất của cái da cũng không có đẹp đẽ và cũng rất là nhờ mớm và chúng ta thấy được những cái ngôi nhà những cái ngôi nhà được xây dựng lên và được sơn bên ngoài chúng ta nhìn có vẻ bên ngoài thì có vẻ đẹp nhưng bên trong thì không có không có đẹp đẽ chút nào cũng như vậy thì đối với những người thường những kẻ phàm phu thì chúng ta thấy cái sự thấy của mình là bị che mất che mất đi giống như là người mù vậy chúng ta đang bị lừa chúng ta đang bị bịp lừa bịp bởi những cái mà gọi tưởng là đẹp thì giống như vậy giống như là bộ xương rồi, rồi à, thịt rồi da cái, cái lớp da bên ngoài chúng ta nhìn lớp da bên ngoài chúng ta cho đó là cái sự đẹp đó là người đẹp vân vân thì đó là chúng ta đang bị che mù đang bị lừa bịp bởi cái sự nhìn sai cái thân này sanh trưởng sanh trưởng lên bởi uh, những cái thứ mà người ta nôn uh, những cái thứ mà nôn nói ra những thứ nôn nói ra nôn nói ra bởi ai đó là bởi các bậc thánh đức phật đức phật độc giác các bậc A-la-hán và cái tổ mối này cũng vậy được sanh trưởng lên được lớn lên được cao lên bởi cái gì cũng bởi cái sự nô nói cái nô nói của ai nói của cái gì nô nói của những con mối những con mối là ăn cái đó à, bắt đầu ăn đất và đất nó nôn ói ra cái đất đó với lại nước bọt của nó và nó tạo nên cái gò mối lớn lên thì cái thân này cũng vậy cái thân này cũng đã được nô nói ra bởi các bậc thánh bậc uh, đức phật độc giác ở ờ, bậc thánh ờ, đức Phật đức Phật độc giác và các bậc A La Hán thì cũng như vậy chúng ta mới thấy được cái sự nhờm gớm của cái thân này cái đặc tính tự nhiên của cái thân này và chúng ta thấy được cái sự cái từ ờ, vamika có nghĩa là tổ mối ở đây à, gò mối và cái thân này nó có mối tương quan với nhau lá nó đều được tạo nên được sanh trưởng lên cũng là bởi là cái sự nó nói ra chúng ta thấy được được cái sự tương quan yes, đó Yeah. Nivea. Uh, just now I can hear oh. Now, now, now, okay, oh Yes. Okay. We will not have time uh, for yes. the question answer. Uh, yes. So uh, we were trying to finish yes. the definition of omega. Okay. Yes, Sedo. Yes. Yes. So next definition is uh, wanda sineha sambado. Wanda is vomited or vomiting Cinia is uh, stickiness, like a glue. Sambado is uh, connected or joined, mm, made of. So this is also mm, like I have a vomit <laughs> because the vomit is coming from one root. So uh, so originated from one root, always having vomit. <laughs> so nomad matter here is uh, uh, connected or made of or joined with the stickiness of vomiting. Because why aren't they have stickiness in their mouth? So with the stickiness uh, so they uh, vomited uh, so they make tomato here so because of this uh, it is uh, wanda siniha sambado made of with the stickiness of vomited things vomited <coughs> so in the same way, uh, this body also something made of stickiness of vomited things. So, what is the stickiness? Craving. You know, craving always a stick. Uh, in the young time, stick mother's milk. Uh, later, introduce a food, a stick of food. Uh, later, parents introduce clothing, so on the clothing, so later many many things. So increase. Uh, this is a kind of stickiness. Uh, so because of that craving, that stickiness, we have this body for everyone. So this body is created by craving. So if no craving, no body, no more reborn. So even neka jadi sansara, you know, then is called gahakaraka, house builder, house constructor. It means a craving. So because of this, this body is made of stickiness. What is stickiness? Craving. So craving is vomited by Noble So it is vomiting things. For the Noble they don't like craving. They don't they disgust craving. Because of this craving craving is uh, vomiting things. Vomited stickiness. So <coughs> because of this, let's say electramina, both are something which is made of stickiness of vomited means. For the tomato here, vomited by us. For the body, vomited by noble So here, vomited stickiness means craving. Yes. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không còn thời gian để chúng ta hỏi và trả lời và ngài xe đo sẽ giải cho chúng ta một cái định nghĩa nữa, một cái định nghĩa nữa nói trong chú giải đó là là vanta sineha samato và vanta đó là sự nôn nói và sineha sineha là cái sự dính và sambato sambato là cái sự nối sự kết nối hay là sự kết hợp lại với nhau và cũng giống như vậy đó là chúng ta lúc nào chúng ta phải ghi nhớ đó là cái gốc từ gốc từ từ ban đầu là từ từ vamika vamika là, là có cái gốc từ đó là từ vamu thì vamu là cái sự nôn nói nên là cũng giống như vậy cái sự dính ở đây là gì dính bởi cái, chất nô nói đó ra dính cái chất nô nói đó lại với nhau thì cái tổ mối cái tổ mối nó dính nó dính bởi cái gì bởi cái sự nô nói là từ con mối con mối thì nó có cái dịch nó có chất dịch ở miệng của nó và nó có cái chất đó chất nước bọt đó chất dịch đó ở miệng của nó nó dính nó dính lại nó nôn ra và nó dính lại những cái chất nó lại với nhau nên là tạo nên cái tổ mối cái tổ mối càng ngày nó càng lớn lên nó cao lên là bởi vì sự kết dính cái sự kết dính bởi cái cái sự uh, cái chất ói đó cái những cái chất mà nó ói ra và vanta sineha sambato cũng tương tự như vậy cái thân này cái thân này làm bởi dính bởi cái gì bởi những cái chất nôn và những cái chất nôn ở đây những cái thứ nó nói ra đây là là dính lại là gì đó là đó là chính là cái sự dính mắc khi mà còn bé khi mà còn bé thì chúng ta dính vào gì dính vào sữa mẹ và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta dính vào những cái đồ ăn dính vào những đồ ăn thức ăn và lớn hơn nữa thì chúng ta lại cũng dính mắc vào những quần áo vải vóc những cái đồ mà chúng ta mặc và những cái sự dính mắc này càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng lên càng lớn lên và cái sự dính mắc thực sự ở đây đó cái sự dính mắc ở đây tương tương đồng với đó là chính là cái sự tha mái và tha mái chính bởi vì tha mái nên mới có cái thân này và cái thân này được tạo ra chính nó được tạo ra bởi tha mái của chính mình và chính thế nên là trong cái bài kinh khải hoàn anekachati có nghĩa là trong cái, ờ, cái thân này cái nhà ngôi nhà này được tạo nên và cái giống cái thân này cũng được tạo nên thân này cũng được tạo nên bởi cái sự dính mắc dính dính ở đây tham chính là cái chất dính là cái sự kết dính và chính là tham tham là những cái chất tham này là đã được nôn ói nôn ra ói ra đã được bỏ bởi các bậc thánh các bậc thánh các ngài đã nhờm gớm nhờm gớm cái tham này và cả chúng ta thấy cái sự tương đồng cả à, và cái chính hai à, chính là um, cả hai này cả hai cái này là cái đặc điểm của cái tổ mối và đặc điểm của cái thân này đó là tạo nên bởi cái sự kết dính cái dính của những cái chất nô nói và cái chất nô nói đó là tổ mối cái tổ mối thì um, tạo nên lớn lên nó cao lên là bởi vì cái sự cái dính cái sự dính của những cái chất ói ra của con mối nước bọt của con mối và cái tham này và cái ờ, cái thân này tạo nên cũng bởi uh, đó là cái chất cái tham cái dính dính cái dính lại với nhau bởi những cái tham mà những cái tham này là đã được nô nói ra bởi các bậc thánh đó là Đức Phật, Đức Phật Đầu Giác và các bậc thánh A La Hán. Và chúng ta thấy được đó là cái sự tương đồng giữa Vam, uh, Vamika là tổ gò mối và cái thân này và một định nghĩa nữa đó là cái định cái đó chính là cái định nghĩa về van to si uh, à, sineha samato. Yes, I đó Yes. So, last, right? last yes, I know. Now you're finished. <laughs> oh yes, Rasaru, Saru. Yes, yes. Okay, so uh, in the previous definitions, all are related to Wamo But now this definition is something different. So because of similar to tomato here, this body also called the tomato here, Wamiga. So Wamiga is a, in, a, in the dictionary just a tomato here. But when the Buddha say this body is because of similarity, similarity. For example, uh, if someone is a good dancer, they say like Michael Jackson or something like that. So in the same way, if someone uh, in a in a teaching about the Dipika or memorizing all Dipika, people may say Buddha because uh, similar to Buddha. So this definition is based on similarity. If something is similar, we change the name uh, based on similarity. This is a kind of definition. So in this definition, because it's similar to Wamika tomato here, this body also tomato here. How do we similar? So in the tomato here, there are many insects because of many holes, many kind of creep creatures staying in there. So uh, in the same way, in this body, there are many bacteria, many, maybe bacteria, I may not say insects. So, uh, so give a reward. Those insects, uh, so uh, cre- uh, bacteria uh, here, uh, 80,000 types types no just types not like uh, counting numbers so yeah. some are dependent on skin some are dependent on flesh some are dependent on sinew some are dependent on bones some are dependent on bone marrow everywhere have uh, uh, bacteria so they are staying in there they revive they give a bath there so this body is uh, the the place of birth, giving birth. So very dirty things. So the Buddha showing in Dhamma with the story so to get uh, asubhasena, perception of a fallenness. So giving a in this body, uh, urinate, urinating in there, uh, so going to toilet, throwing in feces in this body. Uh, so all Bacteria are doing it in this way, not just one or two, 80,000 types. So in one type, there are many numbers. So if they are sick, so uh, this body is their hospital. So uh, they, when they passed away, this body is uh, uh their cemetery. So they use this body as a place of giving birth as a place of hospital, as a toilet. Even uh, they don't care this is a king's body or princess body uh, or monk's body. So they don't care. In everybody, there are many uh, bacteria. Uh, so uh, many impurities in this body. Uh, so like a mighty here. So normal mighty here, there are many insects. In the same way, in this body, there are many impurity, uh, many bacteria. So uh, giving, uh, using this body as a disgusting waste. So the Buddha changed to Dharma because of similarity. So the same time, giving perception of Asubha, hollowness. So Bhanakumara Kasapa practice according to story. Yes. Sadhu, yes, yes Vande. Uh, và cái định nghĩa, một cái định nghĩa khác thì những định nghĩa kia, định nghĩa trước thì nó có tương tự như nhau, đó là nó dựa trên cái gốc từ hay cái root, root từ đó, đó là vamu, có nghĩa là cái sự nó nói còn một cái định nghĩa ở đây nữa là một cái định nghĩa khác khác là bởi vì đây định nghĩa định nghĩa là vamika hay là gò mối thì gò mối ở đây và cái thân này giữa cái sự tương tự cái sự tương tự giống nhau giữa gò mối và cái thân thì giả sử như là trong trường hợp mà khi mà nói các vị mà các ngài thông thuộc tam tạng nó thông suốt thấu suốt tam tạng thì là giống như đức phật bởi vì có sự tương tự đức phật là ngài thông ngài thấu suốt tam tạng ngài là thuộc tam tạng ngài hiểu biết tất cả tam tạng và tương tự như vậy thì những cái vị uh, những cái vị mà uh, những cái ngày tam tạng đó thì được được gọi nhiều người nói ví như là đức phật vậy bởi vì có sự tương tự sự tương đồng sự giống giống nhau và trong giống ở đây thì vamika vamika ở đây là giống như cái thân này thì bởi vì tao giống như thế nào giống ở chỗ nào giống như thế nào thì vamika ở đây thì đó là trong cái cái cái từ uh, đó là giống như cái thân cái thân này về trong trong cái, cái gò mối cái gò mối thì có rất là nhiều những con vật rất là nhiều những con này những con kia những con côn trùng nó sống ở trong đó và nó uh, nó ký sinh ở trong đó nó sống ở trong đó trong cái gỏ mối đó và cái thân này cũng vậy thân này có rất là nhiều những cái con vi khuẩn những con vi trùng mà nó sống trong cái thân này thì tôi có tất cả là 80.000 loại khác nhau 80 80.000 loại các con vi khuẩn vi trùng khác nhau đây là 8 80.000 loại thôi những cái loại khác nhau thôi chứ chưa phải là số đếm nhưng mà trên thực tế thì nó có rất là nhiều mỗi loại thì nó có rất là mỗi cái loại côn trùng này thì nó có sẽ rất là nhiều những cái con khác nhau nhiều những cái số con khác nhau trong 80.000 loại vi khuẩn vi trùng ký sinh sống trên cái thân này thì có một số thì ký sinh trên da một số thì nó sống ký sinh trên thịt một số thì nó sống ký sinh vào gân một số thì nó sống ở trong xương một số thì nó sống ở trong tủy và rất là nhiều những con vi khuẩn những con vi trùng nó ở trong cái thân này nó ở trong đó và nó sinh đẻ ở trong đó và cái thân này thân của chúng ta đây, đây cũng là cái nơi sinh đẻ của những con côn trùng chúng ta thấy được cái sự bẩn thỉu thấy được cái sự bất tịnh trong cái thân này thì Đức Phật thuyết pháp ngày thuyết pháp ngày giảng pháp để cho chúng ta thấy được cái tưởng bất tịnh asuba và khi mà chúng ta thấy được những con vi khuẩn này như 80.000 80.000 loại khác nhau thì trong mỗi cái loại đó thì nó lại có rất là nhiều những con vi khuẩn khác nhau nữa nó sinh cũng trên cái thân này và nó đi tiểu tiện cũng trên thân này nó đi đại tiện cũng trên cái thân này và nó chết đi cũng trên cái thân này thì ví dụ như là những con vi khuẩn những con vi trùng nó nó bị bệnh nó bị ốm thì cái thân này cũng là cái bệnh viện của nó và những con vi khuẩn những con vi trùng nó chết đi thì cái thân này cũng là nơi cũng là cái nơi chôn nó cũng là cái nghĩa địa của nó thì chúng ta thấy rằng như vậy cái thân này là vừa là cái nơi sinh đẻ của những cái con vi khuẩn vi trùng vừa là cái bệnh viện của nó vừa là cái nhà vệ sinh của nó thì bất kể không có phải là công chúa hay là nhà vua hay là công chúa không có ngoại trừ bất kỳ một ai cả thì cũng rất là nhiều vô số hay là rất là nhiều 80.000 loại vậy các loại các loại vi khuẩn như vậy nó sống ký sinh vào trong thân này bất chấp bất kể là vua đi nữa, thân của nhà vua, hay thân của công chúa hay là thân của bất kỳ ai. Cũng giống như với cái gò mối như vậy, cái đặc điểm tự nhiên của những gò mối. Cái gò mối mà có rất là nhiều những con này con kia nó sống ở trong cái gò mối. Cái thân này cũng vậy, những cái vi khuẩn, vi trùng nó sống ở trong đó. Thì chúng ta thấy được và Đức Phật đã dùng, Ngài đã dùng cái uh, câu chuyện này mà chuyển nó thành cái bài pháp, chuyển nó thành một cái bài pháp thoại. Và tương tự như vậy thì Đức Phật dựa trên cái sự tương tự giữa cái gò mối Vamika và cái thân này và Đức Phật vây dạy cho chúng ta thấy được cái tưởng về Asuba, về bất tịnh. Và như vậy thì tôn giả Kumara Kassapa đã nghe lời dạy của Đức Thế Tôn và đã thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Yes, Pandit. Okay. Can you hear? Yes, Pandit. Yes, Wendy, I can hear now. Yes. Okay. So, what is sharing all right? Yes, Wendy. So my Sunday listens for the sharing merit Sunday. Yes. Okay. Sambadam. Samadang punya sambadang. wanu dewa dandu. สเบเดวาอนุโมดันตุสบาสัมปติไสริยาสบาสัมปติสินธิยานาเมญาตินังโหตุอิดาเมญาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตโยสุขิตาโหตุญาตโยอิดาเมปุญญอิดาเมปุญญังนิบานัสสะนิบานัสสะ Pachayo. Pachayo. Ondu. Ondu. Mama Bonya Bhagam. Mama Punya Bhagam. Sava Sadanam. Sava Sadanam. Pajemi. Pajemi. Pesabe. Pesabe. Pesamam. Pesamam. Bonya Bhagam. Punya bagang. abandu abandu Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. namu mô Bụt Thaya. Nam mô Dhammaya. Nam Sankhaya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk and thank you Vande Parawat Tammika for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to bow up Sayudoji. May Sayudo be strong, healthy, long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả. Chúng con và kính tri ân Văn Tê Văn Thắng, Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài và ốc chi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Say, Pháo ốc Sayadaw Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc mãi là bóng trùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa thu, sa Yes. Yeah, Bande, Sadhu, Sadhu, Bande. Sự kỳ hoan